WSF, Nashville. Right on, Cowboys. 98 WSIA. you cat and just enjoy the show. Hallo liebe Hörer, heute haben wir 23. Dezember, das ist äh, jetzt bald morgen Weihnachten und natürlich aber immer ab 21 Uhr jetzt Honky Tonk Live für eine ganze Stunde mit Musik, die wir hier lieben, diese amerikanische Country Blues und Rock Rock'n'Roll. Heute wir reinigen aber uns von den ganzen Sünden des Jahres. Und zwar mit Bibi zum Beispiel hier im Studio haben wir viel gesündet, Whisky getrunken und auch Lieder über Mord oder über, äh, über Betrug und so weiter gesungen. Und heute wir versuchen uns von diesen ganzen Sünden zu reinigen. Und deswegen, liebe Brüder und liebe Schwestern, haben wir heute Mr. Elvis Presley angesagt als Pfarrer und Prediger für diese ganze Stunde. Es geht vielleicht heute eher um Gospel, Gospel Music. Gospel auf Englisch bedeutet Evangelium, also eine ganze Stunde Gottesdienst mit Honky Tonk Live. Aber wir fangen trotzdem an mit einem Blues von Elvis gesungen mit unserem Prediger heute und das heißt einfach Santa Claus is back in town, weil wir hoffen, dass trotz unseren Sünden des Jahres 2010, dass Santa Claus vor allem zu uns kommt. Elvis Santa Claus is back in town. Christmas, Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and it's no sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac, rolling oh, with the pretty stockings, son of delight. Santa Claus is coming. Ja, Santa Claus is Back in Town mit Elvis Presley, das kommt von einem Album schon ganz alt, äh, 57, das war eigentlich das erste, weil er hat mehrere aufgenommen, das erste Weihnachtsalbum von Elvis Presley, äh, das hieß einfach damals Christmas, Elvis Presley Christmas und äh, es ist ein, eigentlich ein Klassiker, weil äh, es klingt auch nicht so kitschig wie äh, wie äh, Weihnachtslieder bei damals Bing Crosby oder Frankie Sinatra oder so. Einfach kein Glocken oder so, nur eine ganz kluge Auswahl von Weihnachtslieder und das haben wir gerade gehört mit Santa Claus is Back in Town. Äh, aber wir machen auch weiter mit anderen Liedern, das Elvis äh, aufgenommen hat. Also ähm, heiligen Lieder. zwar keine, kein Weihnachten jetzt, aber Elvis hat natürlich auch viel Gospel aufgenommen. Darunter zum Beispiel gab es ein ganz schönes, ein Klassiker der amerikanischen Musik. Also die sind eigentlich nur Cover. Es geht viel darum in Gospel, das heißt Where could I go but to the Lord. Sie hören Wüstewelle zu 96,6. Wir feiern Weihnachten hier bei Wüstewelle. ganz frei mit Elvis. Living below in this old sinful world. Heart can afford. Striving along to face temptation so. Now won't you tell me where could I? that chilling hand dead. Won't you tell me where? could I go but to the Lord? Wo könnte ich hingehen sonst zum lieben Gott, zum, äh, zum den heiligen Herr? Elvis Presley, das war jetzt, also für euch Schallplattenliebhaber, gibt es jetzt äh, Abraxas Records, die herstellen viele Schallplatten, äh, vor allem also Klassiker im Bereich Jazz, Blues, Rock und so weiter und es wurde äh, gerade veröffentlicht, also dieses klassische Album von Elvis, Christmas Album äh, von 1957, jetzt wieder veröffentlicht. Also Schallplattenliebhaber, dieses Album ist wieder auf äh, irgendwie, also auf Vinyl äh, verfügbar. Wir machen weiter mit diesem Gottesdienst mit unserem Prediger Elvis Presley und zwar mit einem anderen Klassiker, weil es gibt eigentlich nur ähm, also diese bekannten Volkslieder, Weihnachten Volkslieder äh, auf diesem Album von damals und White Christmas ist auch definitiv ein, ein Klassiker. White Christmas, wir träumen alle davon, ein, also Weihnachten ganz weiß, ganz weiß am Morgen von 25. Dezember weiß, ist es sowieso irgendwie genug. Schnee haben wir viel bekommen in den letzten Wochen und jetzt hören wir, was der Prediger Elvis Presley dazu zu sagen hat. White Christmas. You're, listening, to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those street are blazing and children listen to hear sleigh bells. Weiß Elvis Presley mit White Christmas. Sie hören Wüstewelle zu 96,6, das einzige freie Radio im schwäbischen Land, zwar in Tübingen, Reutlingen. Äh, die Infos über unsere Sender immer bei www.wüste-welle.de und über Honky Tonk Live einfach bei www.honkytonklive.com alle die Infos um die Sendung, um den Sender sind auf diesen Seiten und natürlich geht sowieso die Sendung 24 Stunden lang drauf. Also einfach sich verbinden und diesen Seiten auch gucken, weil es gibt auch sogar äh, mehrere Infos und Videos mit Künstlern, die wir hier gern abspielen. Meine liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir versuchen heute uns von den ganzen Sünden zu reinigen. Wir haben hier so viel Whisky und Bier getrunken. Wir haben so viel gesungen, äh, diese teuflische Rockabilly Bop. Wir haben so viele Blues-Lieder, auch Teufel, äh, mit dem Teufel diesen Vertrag unterschrieben und auch Country-Lieder mit Wein und Betrug und, äh, und schlechter Liebe und so weiter. Und heute wir versuchen alles zu reinigen, eine Stunde lang. Zwar nur eine Stunde, aber Nächstes Jahr, das geht sowieso wieder los. Mit unserem Prediger heute, Elvis Presley, nicht im Studio, aber in unserem Geist auf jeden Fall. Der liebe St. Elvis segne bitte euch. Wir beten mit Elvis zusammen und vom Gott bitte nicht trennen. Und das singt jetzt Elvis Presley mit Runner und gleich danach mit Johnny Cash. Well, you may run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cook you. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Oh, Backbiter, Tell them God Almighty's gonna cut them down. Stop God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. I've been down on my bending knees talking to the man from Galilee. My God spoke and he spoke so sweet. I thought I heard a shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that long tongue liar. Oh, Go tell that midnight rider. Oh, tell the gambler Bank, butter, tell them, got to buy, gonna cut and hide your hand. Working in the dark against your fellow man. As sure as God made the day and the night, what you do in the dark will be brought to the light. You may run and hide, slip and slide, trying to take the mote from your neighbor's eye. As sure as God made the rich and poor, you're gonna reap riches of what you sow. You may run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long tongue Go tell that midnight rider, tell the gambler, the rambler, the backbiter, Some people go to church just to signify, trying to make a day with a neighbor's wife. My brother, let me tell you, sure as you're born, you better leave that woman alone because one of these days, mark my word, you'll think that brother is going to work. You'll sneak up and knock on the door. That's all, brother, you'll knock no more. Run on for a long time. Run on traveling advertise you got a mighty gonna hit you. Go tell that long-time liar, go tell that midnight rider, tell the gambler, the rambler, the backbiter, tell them God Almighty's gonna cut him down. You're, listening, to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. show. can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will, go tell that long tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Run for a long, long time. Sooner or early, God's gonna cut you down. Du kannst rennen, aber früher oder spät, früher oder spät wird Gott dich vielleicht schneiden. Ich weiß nicht, wir haben viel gesündet im Jahr 2010 und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, ob wir in 2011 bestraft äh, äh, ob wir bestraft werden, mal sehen. Äh, ich rede nur von mir und Bibi, also Martin, bitte keine Sorge. wir machen sowieso weiter unsere Stunden lang mit nur Gospelmusik und äh, mit Elvis, mit Johnny Cash und anderen auch, mit diesen Klassiken von Weihnachten. Und äh, also natürlich Weihnachten ist schon an der Tür. Es findet morgen statt. Weihnachten wie jedes Jahr seit mehr als 2000 Jahren. Also seit diesem Jahr vielleicht ungefähr, das war Jahr Null. Also die Historiker, die stellen sich immer noch die Fragen, ob es wirklich im Jahr Null stattfunde. Also es gab eigentlich kein Jahr, äh, Jahr Null, das war Jahr 1, also nur Jahr 1, Jahr 1 und äh, Jahr Null gab es nicht, aber vielleicht, das war ein paar Jahre davor, vielleicht ein paar Jahre danach, das war diese stille heilige Nacht und Heilige Stille Nacht ist auch ein Klassiker, ein klassisches Lied, Silent Night auf Englisch, aber ursprünglich kommt das Lied, äh, kommt das Lied aus Österreich und zwar, das wurde von einem Pfarrer geschrieben, äh, also zum ersten Mal es wurde gesungen in einem Nikolauskirche in Oberndorf, Austria. Das war im Dezember 1818 und äh, einer, also der Prediger hat natürlich dieses Lied geschrieben und ein Komponist hat dazu die Musik geschrieben. Der Komponist war Franz Gruber und seit dieser Zeit wurde also dieses Lied in mehr als 40 Sprachen übersetzt und natürlich auch aufgenommen von über 300 Künstlern, also Aufnahmen und äh, mit vielen, also als Pop-Pop-Hit eigentlich, äh, mit Leute, sehr verschiedene Leute wie Enya oder Andrea Bocelli, Stevie Nicks, mal Mahalia Jackson, Bing Crosby, wie, wie gesagt auch, auch die Boys to Men und so weiter, Simon und Garfunkel auch. Aber was jetzt wir hören, ist natürlich das, also die Version von unserem Prediger, von unserem, äh, von unserem Held bei Honky Tonk Live, von unserem Herr, und zwar Elvis Presley, immer auf, äh, aus diesem Album von 57, das Christmas-Album, das er damals aufgenommen hat. Jetzt hören wir Elvis mit Silent Night. Es läuft nur auf Wüstewelle bei Honky Tonk Live. Yeah. unser Prediger heute, Elvis Presley mit Silent Night, dieser oberste Klassiker der, äh, der populären Musik. Sie hören Wüstewelle 96,6, das einzige freie Radio in Tübingen-Reutlingen. Knapp 21.30 Uhr, es ist ganz dunkel draußen, es ist kalt, lieber zu Hause mit der Familie zu bleiben und äh, einfach diese Musik weiterhören und wir versuchen diese ganze Stunde, äh, dass Gott von unseren Sünden uns entlastet. Das werden wir sehen in 2011, was auch das Jahr uns bringt, sogar bei Honky Tonk Live. Letztes Jahr haben wir viel Live-Musik hier im Studio gespielt und äh, wir werden versuchen natürlich, dass 2011 genauso viel oder vielleicht sogar mehr Live-Musik im Studio gespielt wird äh, demnächst in den nächsten Wochen wie in der letzten Episode äh, vorgestellt, wird unser Live-Album online verfügbar. Äh, genau, also in der Stimmung von, von der Sendung eigentlich, das heißt live, unplugged ohne Strom mit Bibi Browsy und äh, wir werden also ein paar Lieder drauf vorstellen mit also Coverlieder nicht äh, unbedingt bekannt, aber Lieder, die vielleicht euch erinnern können an, an die Straße oder die Wüste, die Wüste wie Wüstewelle, unseren Sender. Wir machen weiter unseren heutigen Gottesdienst mit Elvis Presley als Prediger. Und was für ein Prediger haben wir heute? Er hat so viele Gospellieder aufgenommen, also zahlreiche auf jeden Fall dass RCA, seine Plattenfirma, vor ein paar Jahren hat einen ganzen Sampler veröffentlicht, das heißt Peace in the Valley. Also alle die Gospel-Aufnahmen von Elvis auf drei CDs. Es ist äh, eine ganze Menge Lieder, die er aufgenommen hat. Und hören wir darunter zum Beispiel Lead Me, Guide Me, das er in den 70er Jahren aufgenommen hat und mit der Stimme von Elvis von diesem Zeitraum von Anfang der 70er Jahre, es klingt natürlich einzigartig. Es läuft nur bei Honky Tonk Live. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. thy strength and power to guide me over. I am blind. Geinie, Elvis Presley in den 70er Jahren und natürlich er hat immer mit, äh, äh mit Background Singers gesungen, mit den Jordaners hat er seine Karriere angefangen und diejenigen, die wir jetzt gehört haben, sind die Jedi Summer and the Temptations und äh, also dieser Background Sänger hat immer Elvis gehabt, auch äh, auf den ganzen Lange äh, der 70er Jahre, zum Beispiel auch bei den Las Vegas Konzerten und äh, auf den 70er Jahren Tour, wo er nie weniger als acht Background-Sänger hatte, also äh, wie eigentlich wie ein Gospelchor. Hören wir ein weiteres Stück, ein Klassiker von diesem Weihnachten-Album von 57 von Elvis Presley es wird heute immer noch verkauft und man hat auch versucht, dieses Album irgendwie up-to-date zu bringen, zum Beispiel also mit der äh, digitalen Technologie von heute. Äh, es wurde vor zwei Jahren ein, also ein Weihnachts weihnachten von Elvis veröffentlicht, aber mit Duets von heutigen Künstlern. Also das heißt, wir haben natürlich die Stimme von Elvis rausgenommen und äh, zusammen mit äh, Norleben-Sänger und Sängerinnen das aufgenommen. Es klingt sehr interessant, aber nach der Honky Tonk Live Meinung, es klingt eigentlich nie besser als was original äh, entstehen könnte. Und äh, original zum Beispiel hören wir Little Town of Bethlehem. Ja, Bethlehem äh, die, die Stadt, wo eigentlich der Jesus geboren wurde. Und das Lied ist ein amerikanisches Lied, auch von einem Prediger geschrieben in Philadelphia, Pennsylvania damals, also 19. Jahrhundert. Und äh, Phillips Brooks war dieser Prediger und äh, er ist nach Israel gereist, also irgendwann 1860 oder so. Und die Stadt hat ihn so viel inspiriert, dass er hat ein Gedicht äh, über Bethlehem geschrieben und mit, äh, mit einem Organspieler, Lewis Redner, äh, auch die Musik äh, dazu komponiert. Und das Lied O oh Little Town of Bethlehem ist auch eigentlich ein Klassiker der amerikanischen Musik allgemein geworden und wir haben in den letzten Jahren Versionen gehört von Patty Loveless zum Beispiel oder noch Toby Keith oder auch Cliff Richard damals oder Barbara Streisand, Jim Reeves und auch Bob Dylan auf seinem Album, weihnachten von 2009, Christmas in the Heart. Aber jetzt hören wir den Klassiker, die klassische Version von Elvis Presley O oh, Little Town of Bethlehem und ihr könnt dazu diese Orgel auch hören. Das ist eigentlich Weihnachtenzeit und das bringt so Orgel zu, zu dieser Stimmung. Elvis mit O oh, oh, Little Town of Bethlehem. O little town of Bethlehem how still we see the light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars move by, yet in thy dark streets shine the everlasting light the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above, while mortals sleep the angels their watch of wandering love. Oh, morning stars together proclaim thy holy birth and praises sing to God the King and peace to men. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and meaningless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street. the hopes and fears of all years are met in thee tonight. Oh, Little Town of Bethlehem, Elvis Presley ist heute unser Prediger, unser Pfarrer. Wir stehen alle zusammen in dieser kleinen Kirche auf dem Land und Elvis singt für uns eine ganze Stunde lang. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready. The candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa. make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. but don't you feel that sock with candy? No bright and shiny toy. Oh. You wanna make me happy and fill my heart with joy? Then Santa, give Yeah, Santa brings my baby back to me, Elvis Presley. Und er zeigt auch einfach uns, dass Weihnachten einfach kann auch rocken. Und das machen wir jetzt mit Honky Tonk Live. Sie hören Wüstewelle 96,6, eine ganze Stunde. Morgen haben wir Weihnachten und wir versuchen das alle hier zusammen zu feiern. Weihnachten mit heute Elvis als Prediger. Wir haben aber jetzt viel von aviso Äh, gehört, weil natürlich er ist heute unser Pfarrer. Wir haben auch äh, gesagt, dass viele amerikanische Künstler haben Weihnachtenlieder aufgenommen oder sogar auch allgemein Gospel, äh, das äh, viel, also sehr erfolgreich in Popmusik allgemein äh, wurde. Hören wir zum Beispiel diesem Country-Künstler Brad Paisley. Brad Paisley vielleicht der berühmteste Country-Künstler Cover, äh, derzeit äh, in Amerika. Nicht nur kann er singen, sondern auch kann er super gut Gitarren spielen. Brad Paisley natürlich bei Honky Tonk Live ist ganz bekannt, weil wir haben ihn schon mehrmals gespielt. Wir jetzt hören aber ihn mit einem gospel Gospellieder, mit auch einem Klassiker, das Elvis auch selber aufgenommen hat. Das heißt Father Along, das ist der oberste Klassiker auch der amerikanischen Musik. Sowieso Gospel ist klassisch in der amerikanischen Musik. Gospel, das Evangelium auf Deutsch, das gehört zu der amerikanischen Kultur. Man muss einfach nicht vergessen, dass äh, das Land, also die Nation von den USA, wurde auch auf der Freiheit der Religion gegründet. Und jetzt hören wir davon ein Beispiel mit Brad Paisley. farther along. Tempted and tried, we're often made to wonder why it should living so shall meet. Paisley und ihr habt gehört, es gibt immer im Hintergrund viele Sänger. Es ist auch das Prinzip von Gospel. Es ist eine Gemeindesache, dass wir alle zusammen singen können und sollten. Und es ist auch Weihnachtenzeit, wo vielleicht an den anderen äh, ein bisschen näher äh, kommen kann. So ist es. Wir feiern jetzt Weihnachten bei Honky Tonk Live auf Wüstewelle 96,6, das einzige freie Radio in Tübingen, Reutlingen und auch am Weihnachten. Wir brauchen also mehr als, als nie auch eure Unterstützung und ihr könnt gern unseren Sender unterstützen und frei halten äh, bei www.wüste-welle.de und äh, damit wir auch weitere freie Sendungen bringen können und Musik und Sendungen und Rede, die man nirgendwo anders hören kann. Honky Tonk Live, das ist auch im Internet www.honkytonklive.com. Es geht nicht nur um die Sendung zu hören, sondern auch viele Infos über die Künstler, die wir hier abspielen oder über diese Musik und auch Videos kann man auch gern schauen. Alles im Internet, also wwwwüste wellede und www.honkytonklive.com. Stefan Rock am Mikrofon. Heute haben wir Elvis Presley als Prediger und hören wir jetzt von Elvis zwei Klassiker. Zuerst von den 70er Jahren, wie gesagt, von dieser Las Vegas Zeit von Elvis mit einem sehr schönen Gospellied, das heißt How Great the Art. Und gleich danach gehen wir zurück in den 50er Jahren, immer noch mit Elvis, mit Peace in the Valley. Die sind zwei Gospel-Klassiker und ich lasse euch einfach das hören. Elvis mit uns heute als Pfarrer und Prediger bei Honky Tonk Live. You're listening to Honky Tonk Live, the Stephen Rock Show. I'd like to do uh, one of my favorite gospel songs. This features the stamps also, How Great Thou Art. stars. I hear the rolling thunder. I power throughout the universe display. Sing it, folks. humble adoration and there proclaim, Oh my God, how great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Stefan Funk Show. Presley mit Peace in the Valley. Die Sendung jetzt ist schon fast vorbei. Unser Gottesdienst mit Elvis Presley, unser Honky Tonk Live Gottesdienst ist jetzt am Ende. Und äh, wir werden sowieso uns hören wieder in zwei Wochen, das heißt nächstes Jahr in 2011. Äh, für mich es ist immer eine Ehre für euch, also zu moderieren und äh, nach sechs Jahren auf Deutsch bei Wüstewelle Honky Tonk Live ist noch da und äh, es ist für mich eine Ehre, hier am Mikrofon äh, euch zu äh, wünschen. Ein frohes Weihnachten, guten Rutsch, wie man hier sagt. Und äh, ich hoffe, dass äh, ihr mit Familien und Freunden also nicht allein Weihnachten verbringen könnt und äh, dass wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder in zwei Wochen hören. Und wie immer, fahrt vorsichtig, trinkt nicht zu viel, küsst eure Frau oder euren Mann und wir hören uns dann in zwei Wochen. Ich verlasse euch mit Brad Paisley und ein Instrumental, das heißt What a Friend We Have in Jesus. Elvis segne euch. Bis dann. Ciao. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show.